ebya abarevita esura yakana ebyongo byokwatirira amafu omkama agambira musati ogambire abaisiraeli oti ko muntu wena wena alikoro bufu atagendereere kiona kiona omumbyo mukama ya ezire kaliba ali mukuwani enkorwa majuta akabaniko aletera atyo abantu entambara Aho arobufu bo yakora atagenderere aongero mukama enumi ento etaina kamogo kirikiongo kenya tano yobufu obwo alete enumi amulyango gweyema byomuterano omumaisho gomukama ateke omukono gwe amutwe gwenumi egyo amare agitire omumaisho gomukama omkuwani enkura majuta ayeobwamba bwayo abulete omuyema byomuterano omukwani aibike orukumurwe omubwamba obo amare abushaimure emirundi mushanju omumaisho gomkama omumaisho gorutimbe rwatakatifu obwamba obundi omukwani arabutekaga amaembe garutale yobunuma butamirane omumaisho gomkama omuyema eliyo muterano obwamba bwenumi obusigaire abusheshaga akibunu kya arutale yekiyongo kyokokibwa hamulyango gweyema lyumuterano enumi yenya tano yobufu agiyeo ebishaju byayo byona rushaju rwamara nebishaju byona ebiri amara nensigo zo mbiri amone bishaju ebiziriyo omunyugunyu nekiteko keina ekyo arayiranagawo nensigo nkoko ebi biwa anumi yekitambo kyemirembe omkuwani abyokeje aliyarutale yekiyongo kyokokibwa kyonka orurwe numi nenyama yayo yona nomutwe gwayo ebirenge byayo amaragayo nemfo yayo enumi yona agiturukye enja yorusisira agitwale amwanya ogurungi mbali ejwi disheshwa agyoke amuliro gwenkwe eyokezibwe mbali ejwi lisheshwa kenteko yona y'abaisiraeli erakuraga obufu etamanyire kandi obufu bonene butamanyikire mu maisho ga muterano gonene mara uko baina ebyo bakozire omubyo mukama yatangire kukorwa bali babaina entambara obufu obwo balishangwa bakozire bulimanyika omuterano guwonge enumi ento harwenya atano yobufu obo bamale bagirete omumaisho geyema jomterano abagurusi benteko bateke mikono yabo ha mutwe gwenumi omumaisho gomukama eitirwao Aho omukwani enkorwa majuta aleteo obwamba bwenumi omuyema jomuterano abuyibikemu orukumurwe abushemurire emirundi mushanju mu maisho go mukama omu maisho go rutimbe obwambo obundi abuteke amaembe ga arutale eli omuyema lyomuterano omu maisho go mukama obusigaire abushese akibunukya arutale yekiyongo kyokokibwa aha mulyango gweyema lyomuterano agiyeo ebishaju byayo byona abyokeze ali arutale okuniko aragira enumi nkoko yagizire enumi yenya tano yobufu kutyo abeniko agira atyo negi omkuwani abagirire enyatano nabo baragarulirwa ashoze enumi enja yorusisira agyokye nkoko yayokize eyambere kiongo kyenyatano yobufu arwenteko ko mutwazi arakuraga obufu atamanyire akakora kiona kiona omubyo mukama ruwanga yatangire aliba aina entambara kalima nisibwa obufobo alishangwa akozire ekiongoke alete empaya yembuzi etaina kamogo agiteke omukono gwe amutwe mara agitire mbali baitira ekiongo kyokuokibwa omumashogom kama kiongo kye 5 yobufu aho omukwani arayishagawo orukumurwe obwamba bwekiongo ekyo Kenya tano abuteke amaembe ga arutale yekiongo kyokuokibwa kandi obwamba bwayo obusigaire abusheshe amaguru ga arutale yekiongo kyokuokibwa ebishaju byayo byona byokeze ali arutale nkebishaju byekitambo kemirembe niko omukwani aramugiriraga atyo enyatano harobufubwe mara aragarulirwaga ko muntu wena wena kacheku arafakaraga atamanyire akakora kiona kiona ombyo mkama yatangire aliba aina entambara oru alimanyisibwa obufuobo aliba afakaire ekiyongoke alete emburabuzi etaina kamogo arobufubwe obwo aliba akozire ateke omukono gwe amutwe gwe kiongo kyenya tano ekiongo kyenya tano akitire omumwanya gwe kiongo kyokokibwa omukwani ate orukumurwe obwamba bwayo abute amaembe garutale yekiongo kyokokibwa kandi obwamba bwayo obusigaire abusheshe amaguru ga arutale ebishajubyayo byona biyeyo nkoko ebishajubiwa abihongo byemirembe mara omkuwani abyokeze ali arutale kirugwemu akataachu akanshemerera inye omukama omkuwani aramkoleraga enyatano aragarulirwaga ke kiongoke araletaga omwana gwentama arwe kiongo kyenyatano yobufu aletega omuwagazi enzira kamogo akiteo omukono amutwe malibaitira ekiyongo kyokwokibwa Aho omkuwani ateo orukumurwe obwamba abuteke amabega ga arutali yekiyongo kyokwokibwa obwamba bwakyo obusigaire abusheshe amaguru ga arutali ebishaju byayo byona abiyeo nkokwe bishaju byomwana gwentama biwa akitambuke byongo byemirembe omkuwani abyokeze ali arutale eiguru yebyongo byomkama ebyokesibwe omuliro omkuwani amgiriraga inyatano arobufu obo arabaga akozire aragarulirwaga